Nga kuri ingorane itumwe n'iki kwa ry'umuyaga nkuba tubandanya n'amakuru twari twabateguriye ibiciro by'ibiribwa biva mu Burundi ngo biracari vya bindi kiretse biva hanze y'igihugu byaduze ibiciro abadandaza aho ku masoko kwa Sioni no kuri Kotebu bakavuga ko biva hanze byaduze kubera ko imbibe zugaye ninkuru tubaza Arumel Mutore abadandaza bo mu masoko kwa Sioni no kuri Kotebu bavuga ko ibiciro by'ibidandazwa bitarahinduka ibiciro ni bya nyene uko byadandatswa n'ubu niko bidandazwa nta kintu kinini ya rero cyahindutse ko ibigori twame tugurisha ry'amajana ndwi n'ubu n'amajana ndwi nyene ibiharage nibyo ko biraduka bivanye n'ibihe kubera imvura yaguye ari nyinshi umwimbu uca uba muke byari ku cyatanu ubu birashitse ku cyatandatu ikindwi bakavuga ko ibidandazwa byaduze igiciro ari biva hanze y'igihugu urasi frontiere ubwaye natwe ubu nta n'umwe ubona ngo aza kutugurira kubera aho abagorosisite bacu bahora barangurira urabona ko imihora bayugaye badashobora kuzana kandi nk'amagorde kuko twarangura 78 ubu turangura 92 amaritiro atanu ni 25 kubera kera twayigura 20 byose ibintu byo hanze byaraduze kuwe nta bikicinjira nk'umunyu twawurangura 23 ubu turangura 30 kubera tinjira nyene urumva ni kibazo gikomeye ivyo badandaza bavuga bikaba byemezwa n'abasumira muri aya masoko uko ari abiri je non sabe nsumira misi yose ubu nk'umuceri umuceri nka bimbi bitatu wagumye ku bimbi bitatu wa bibiri ni bibiri nyene mugabo ariko nkibiharage bigeze ku n'amajana umunani mugabo nk'ibindi bintu byinshi byo biraduga gose hamwe nyene bija ku rugero rwa yaya ndi twara dusumisha amavuta ni sawa twakunda nyene gusa nk'ubunye nk'amakoto nk'abaya twatwigura nk’ubukinji burya buto buto nk'aka bibiri ubu nako kagiye nko kuri bibiri n'atanu kuvyuka abantu basuma biyongereye bavuga ko babibonye umunsi umwe mu nyuma bisubira kuba uko byahora. Arumere mutore tugukengurukire tukiri muri ico gisata nyene c'ubudandazi abafise unywero n'amazu yo gufunguriramwe bo mu gisagara ca Gitega baridoga ko igiciro c'indobo cavuye ku mafaranga 1500 kikaja ku mafaranga ibihumbi indwi mu isoko nkuru ya Gitega ivyo navyo bikaba vyatanguye inyuma ya yafashwe ingingo yuko afise unywero n'amazu yo gufunguriramwe bashiraho utudobo tw'amazi kugira abantu bakarabe abo bafise unywero n'amazu yo gufunguriramwe bagasaba jeje intwaro gukurikirana ibiciro ingene zifashe hari igitega ni nkuru n'utwarongikiwe na Arthur Kavabushi abo bafise ubunywero n'amazu yo gufunguriramwo bakorera mu gisagara ca gitega bamenyesha ko mu isoko nkuru ya gitega igiciro c'indobo cavuye ku mafaranga igihumbi n'amajana atanu kija ku bihumbi indwi nk'uko abo badandaza babivuga ngo vyatanguye igihe abajejwe intwaro babagirishije inama kumwe wese ategerezwa gushira amazi yo gukaraba imbere y'aho akorera kugira bikingire ca kiza ca korona bene ubunywero n'ayo mazu bakavuga ko izo ndobo bagura imbabura bategerezwa kuzishyira ko ibombo bigaca bituma ijya ku mafaranga ibihumbi cumi na bitatu bakamenyesha ko izo bombo zidakomeye cyane ibica bituma bamariko baragura izindi bigatuma bahagirira uruhombo kubera ibyo byose baba abo bafise ubunywero n'amazu yo gufunguriramwo basaba abajeje intwaro gukurikirana na cane cane mu isoko nkuru ya Gitega ku biciro vyubahirizwa mu gisagara cya gitega mu bibanza bitandukanye bihuriramo abantu benshi hakaba harashyizweho indobo zirimo amazi yo gukaraba ibyakozwe n'ibiro by'ubuvuzi by'intara ya gitega hamwe n'umuryango utabara imbabare croix rouge bongera barigisha abantu gukaraba neza igitega Arthur Kavabushi radio isanganiro Arthur Kavabushi tugukengurukire leta y'u Burundi iragabisha abadandaza bamwe bamwe bagomba kwikika mukiza mu kuduza ibiciro by'ibidandazwa bishimikije ibihuha bivugwa ku mugera wa corona mu itangazo ryo kuri wa kane umuvugizi wa leta akaba n'umunyamabanga mukuru wayo Prosper Ntagwamiye yahamagariye ubushikiranganje bw'ubudandaji ubw'ubutungane n'ubw'umutekano guhasha bene ubwo bene ubwo bube gito Prosper Ntagwamiye anamenyesha kandi ko leta y'u Burundi gushikubwa tangingo shasha irafata agahamagarira abarundi n'abanyamahanga kubandanya batekanye hamwe no kubandanya imirimo yabo tumukurikire kuvaho aho hamenyekaniye ko hari abantu bamaze gufatwa na cakiza coronavirus mu Burundi ibihuha bica ivutu kandi bitera ubwoba abantu bibandanya vyiyongerana cyane cyane kuri za mbuga ngurukana bumenyi harimo ibivuga ko leta y'u Burundi giye gufata ingingo ruhasha zihutihuti zishobora kubangamira ubuzima bwa misi yose bwa bene gihugu kubwivyo leta y'u Burundi isabye abarundi n'abanyamahanga baba mu Burundi kuguma batekanye ntibashe coba ngo bajane nyabahururu yabikika mukiza kubera iyo ngwara leta Burundi irahumurije abarundi ko atazindi nkingo gushika ubu irafata zitandukanye canke zirengeye izimaze gufata isabye ko inkingo zimaze gufatwa zokubahirizwa ubutazubahirije agahanurwa ananiranye agahanwa leta y'u Burundi iguma ikurikiranira hafi ingene iyo ngwara yifashe kandi inkingo ifata ni ku neza y'igihugu n'abene bose kuko leta ni nk’umubyeyi umuvyeyi nawe yama yitaye ineza y'abana n'iy'urugo leta y'u Burundi iragabishije abadandaza bamwe bamwe bafatiye kuri ivyo bihuha baca baduza ibiciro ku rugero rudasanzwe abene gihugu bamwe bamwe nabo bagaca baja nago bakihutira kugura ibintu babishira mu mazu bimwe bita stock leta y'u Burundi isubiye kumenyesha ko imirimo iri kirabandanya kuri kwamye kandi neza mu gihugu cyose. leta y'u Burundi iboneyeho akaryo ko gusaba ubushikiranganje butandukanye na cyane cane ubw'ubudandaji ubw'umutekano n'ubw'ubutungane gufasha mu guhasha ubwo bube gito Isaa zitandatu zirengako iminota mirongo ine n'ine nga muri studio za radio isanganiro abantu batatu bakekwa ko batashe mu binwabi bo mu ntara mu ntara ya Bururi baciye mu kinywabi barafashwe bashirwa kwa bonyene ku mugoroba wo kuri wa kane bose bikekwa ko bahora gupagasa mu gihugu kibanyi cha Tanzania ariko umwe wo muri zone banga niwe wenyene yavyemeye abandi babiri bo muri zone Bururi nabo nyene bakekwa ko bahora muri ico gihugu cha Tanzania nabo nyene bakaba barafashwe engineer Jean Chiza mustanteri wa commune Bururi avuga ko ari gikorwa kibandanya Mugukurikiza ingingo zafashwe na leta zo gukinga kiza cha corona kimaze imisi kivugwa ku isi yose aho cyamaze no gushika mu Burundi agasaba abarongoye amakomine atandukanye kubandanya berekana abantu bose babakeka ko binjiye mu gihugu badakurikije amategeko mu gisata cy'ubudandaji naho amafaranga arenga miliyari zitatu niyo yatoje n'ikigo BR kubatanga kori umwimbu watoje ku mazu apangishijwe mu gihugu cyose muri kino gihe muri kino gice cy'ambere cy'umwaka wa milongibili mu gihe mu mwaka weze bihumbi na cumi n'icyenda bari barose umwimbu urenga imiliyaridi zitanu mu kiganiro ku bamenyeshamakuru joseph ndayizeye yajejwe igisata cyo gutoza amakori ku mazu apangishijwe mu kigo akavuga ko abantu bashoboye kumenyekanisha mwimbu barenga ibihumbi bitandatu na mirongo itatu n'icenda kandi ko ibitigiye ari zifata kibanza ngo kuko bakibandanya bakira abatanga kori agashima abantu ko bariko baritabira ico gikorwa ari beshi tumukurikira twarose abantu bashika ibihumbi bitandatu na mirongo itatu n'icyenda baje kumenyesha umwimbo wabo kandi tugereranije n'amafaranga twari twatororokanije eh, mu mwaka urangiye eh, tubona yuko habaye akarusho kababa umuriyaradi ardi w'umubi w'amafaranga y'amarundi e, tukabona ko rero habaye akarusho kangana n'ibice cumi na bine ku ijana hari ikindi gikorwa tuzobandanya eh, cyo kuraba abo bantu batashoboye kuza kumenyesha uwo mwimbo kuko turafise ukugena tubatora dukoranye n'abajejwe intwaro haba ngaha mu gisagara ca Bujumbura canke hagati eh, mu gihugu ni igikorwa kibandanya eh, naho ibitigiri bingana uku novuga ko ari ibitigiri vy'imfata kibanza kuko ivyo bitigiri birashobora kuhinduka mu gihe dukoze akazi tujejwe cyo kurondera abo bandi batashoboye kuza kumenyesha uwo mwimbu no gutanga ikori batiza gutanga batanga n'abataraza nibagerageze baze turabakira kuko twe tuguma twakira abatanga kori igihe icyo ari cyo cyose ko. ariko gusa icyo mwomenya ni uko uwaje kare akaja mu kiringo gitegekanijwe n'amategeko ari ukugene tumufata n'uwaje yacerewe amategeko arategekanya ingene tumufata uyo akaba Joseph Ndayizeye ajejwe kwegeranya amakori ku mazu apangishijwe mu Kigobel muradutunga ntabwo ari miliyaridi zitatu nako ni miliyaridi zitandatu amaze gutozwa muri kino gihe mu gihe umwaka weze naho hari amaze gutozwa imiliyaridi zitanu mu gisata c'ibidukikije nkuko nari nababwiye mu ngingo zano makuru amazi y'inkengera z'ikiyaga Tanganyika yaraduze ku rugero rutari umenyerewe mu makariti ya Kinindo West hamwe na Kibenga tumwe mu tubarabara ndetse nitukirengana kuko amazi yaduze akaba yashitse no mu mazu amwe hamwe hamwe imvura yobandanya abo twayaze bavuga ko bashobora kononekara n'ibintu byabo byinshi bikasinzikarira ni nkuru ya mugenzi wacu obe Nyonkuru abandi nabo bambara amasashe kugira bashobore kujabuka akabarabara gahuza quartier ya Kinindo West uja mu Kibenga uciye ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika uciye ku bibanza bya Sagavodo Beach uja ku kibanza ca Lacoste Beach ko karamaze kurengerwa n'amazi ubu nta n'umwe ashobora kurengana ubu ntibakihaca kare bahora bahaca byarazibye pirire nke ibarabara hariya ntibakihaca uyu munyagihugu we abona ko ikiyaga Tanganyika kiriko gisubira mu kibanza cigeze kuba ari cacu ati ni metero ijana itanu zikwiye kubahirizwa mu kubaka ku nkengera zacu unizike kuko hari aho ayo mazi amaze kuduga gushika ku metero zababa canke zirenga ijana urashobora kuba ruje kubohoza intara yawe je niko nabibona ndazibona yuko ari zike ko kera guhagaruka kuri rarija ruteze kugaruka kuri rarija kuko rushike kuri mite yago kuko bararunyatse urabona ububari bwaragiye n'amazu yashikiwe nka ziya za mbere zaragiye ruguma ruza uwundi arangurira imirimo yiwe muri quartier kibenga avuga ko uko amazi yaduze bitari bimenyerewe muri iki gihe imvubu ngo zisigaye zegera cyane imihana ego ni ku rugero tutari tumenyeye kuri aho yaduga akaguma hariya inyuma y'ibarabara ariko ubu urabona yaraduze mu mabarabara yose bisa n'uko ahita imvubu ziraduka kubera kenshi nk'ababizi bakubwira ko imvubu mu mazi menshi idakunda kujyayo nk'ahariya